гучная крымінальная справа ў беларускай гісторыі і сучаснасці літаратуры якія так і застаюцца нераскрытымі забойства мастака пена ў віцебску ў 1937 годзе палітыка ивановскага і ксяндза гадлеўска за нямецкай акупацыі ў менску нацыянальны кантэкст гэтых белых плямаў мінуўшчыны і тое як змяняецца на іх сучасны погляд у перадачы вострая брама Thank you сённяшні удзельнік праграмы гісторык Уладзімир ляхоўскі. Вядзе перадачу Сергей дубавец. 20е стагоддзя пакінула беларусам шмат гучных і нераскрытых крымінальных справаў, якія, кажучы мовай следчых, вісяць ужо не на пэўных злачынцах, а на ўсёй нацыі. Калі натуральна будзе абраны менавіта такі погляд, нацыянальная адказнасці за ўсё, што рабілася на нашай зямлі. Цяпер стаўленне да такіх рэчаў яшчэ толькі фармуецца у зусім новых гістарычных умовах уласная незалежная дзяржавы. Раней у такіх выпадках ускладалі адказнасць на розныя акупацыйныя рэжымы, разглядаючы саміх сябе як ахвяраў чужой гісторыі. Аднак ужо 10 гадоў Беларусь існуе самастойна. Гэта значыць, што нацыя мусіць выпрацоўваць свой уласны комплекс этычных нормаў, якія б грунтаваліся на ўласных традыцыях, ментальнасці і гістарычным досведзе. Што аб'яднае нас беларусаў у гутарцы пра тое, што на слыху, у прыватнасці пра гучныя нераскрытыя справы. Увогуле сённяшнія знікнен невядомых людзей ніяк не выпадаюць з шэрагу падобных на працягу скажам 20 стагоддзя, калі абсалютызм уладаў прышчапіў людзям уяўленне пра магчымасць непакаранага злачынства. Сапраўды, калі сярод ночы прыязджаў чорны воран і забіраў у сям'і бацьку, каго тут было вінаваціць начных візіцёраў ці тых, хто аддаў ім загад ці тых, хто прыдумаў усю гэтую машыну пераламвання чалавечых лёсаў. Альбо калі нямецкі афіцэр забіраў бацьку сям'і, якога пасля нехта недзе калісьці расстраляе. Ні ў першым, ні ў другім выпадку пратэсты не мелі сэнсу. Забойства учынялася ўладамі. Гэта значыць, было нібыта законнае і калі такія законныя забойствы рабіліся паўсюдна і масава, дык сярод іх і незаконнае забойства, учыненае ці то крымінальнікамі ў законе ці проста хуліганамі, таксама ў разуменні грамадзян магло быць нераскрытае, закрытае, а можа быць нават і законнае. Дзяржава, асабліва сталінская, нездарма рабіла свае арышты па начох, крыху таямніча. У выніку ўжо наогул нельга было нічога зразумець хто каго і навошта скраўды забіў. Шукаючы вінаватых, можна было нарвацца на тых самых операў. Паспалітыя грамадзяне мусілі пераносіць усё гэта пакорліва і не задавацца пытаннямі. Вось жа няма сумневу, што традыцыі той пакоры дагэтуль жывыя ў нашых людзях, нягледзячы на тое, што змяніліся час і абставіны. Падступіцца да новых этычных нормаў, да той лёгікі і матывацыя ў сэрца, якія самі сабою складваюцца ў сённяшняй беларусі мы паспрабуем у гэтым выпуску вострыя брамы вы слухаеце радыё свабода у эфіры аўтарская перадача сергея дубаўца вострая брама вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў у Аднак пачнем з перадгісторыі з некалькіх найбольш характэрных гучных справаў у двадцатым стагоддзі. З гісторыкам уладзімерам ляхоўскім мы гаворым пра забойства мастака пэна ў віцебску ў 37ым палітыка ивановскага і ксяндза гадлеўскага ў часе мінулай вайны. Незакрытыя крымінальныя справы даўно са сталоў следчых перамясціліся ў архівы. Чым тлумачыцца тое, што гэтыя справы засталіся нераскрытымі. Уладзімир Ляхоўскі. Калі ўзяць 20 стагоддзя, то цэлы шэраг такіх гучных спраў пра знікненне і забойства людзей, якія засталіся дагэтуль не раскрытыя. Зразумела, што ніколі не будзе пададзены пісьмовы загад на забойства чалавека. І это будзе рабіцца толькі в вуснай форме і у такіх забойств ніколі не будзе канцоў. Будуць толькі версіі З 20 стагоддзя можна вылучыць некалькі такіх э, гучных спраў. Напрыклад, 37 год забойства вядомого мастака Пэна у Віцебску. У партыйным фондзе ЦК КПБ захавалася справа пра абставенае забойства, дзе вельмі падрабязна апісваецца месца, дзе адбылося злачынства. Все нюансы, як его забівалі, жорстка забівалі. І абвінавачанне сваякоў у гэтым забойстве. Але ж ніхто не быў пакараны. Хто забіў тут ужо пытанне. Забілі гэта сваякі, ці забілі зусім упадковыя крымінальныя элементы ў горадзе, шукаючы у яго грошы. Звычайна у такіх спраў мала шансаў, што калісьці будзе вядома все абставіны забойства. Юдаль Пен стаяў ля вытока ў віцебскай мастацкай школы, быў настаўнікам марка Шагала ды яшчэ многіх мастакоў. У ягоным забойстве кідаюцца ў вочы незвычайныя факты. І тое, што гэта 37 год, самы разгар сталінскіх рэпрэсіяў і тое, што мастаку пераваліла за 80. І тое, што расследаванне гэтага забойства было на кантролі віцебскіх партыйных органаў але выніку няма. Справа аб забойстве Пэна, даступная гісторыкам і архівістам, адно бянтэжыць маладых навукоўцаў сваёй незавершанасцю. Мы яшчэ згадаем пра беднага Пэна, але цяпер звернемся да гучных забойстваў часоў мінулай вайны. Уладзімир Ляхоўскі. Для прыкладу можна взяць два гучных забойства фактычнага бумістра Менску Васлава Івановскага і вядомого каталіцкага святара беларускага дзейча Вінцэнта Хадлеўскага. Вядома, што Васлав Івановскі ніколі не браў сабой аховы, хадзіў па горадзе адзін і на брычцы таксама ездзіў без суправаджальнага ахоўніка. У адзін з дзён, едучы на брычцы, да яго падскачылі ззаду два ці тры розныя крыніцы падаюць розная колькасць людзей і дротамі закалолі яго насмерць. Прычым пакінуўшы жывым фурмана, які распавёў все акалічнасці гэтага забойства. На жаль, таксама невядома, хто замовіў забойства Васла Івановскага. Ці гэта было СД, ці гэта былі партызаны. Нема слідоў і можна толькі гадаць і тварыць версіі. Прыклад справы гадлеўскага сведчыць пра іншае. Гэта якраз тая справа, што хоць і выпадкова, але ўрэшце была раскрытая. Іншая справа это справа знікнення і потым як высветлілася забойства ксенза Вінцента Гадлеўскага. Мы б ніколі не даведаліся пра акалічнасці гэтай справы. Калі б не адзін літоўскі ксёнз, які ў час вайны быў капеланам у літоўскіх вайсковых частах, якія кватараваліся ў Менску. Вось он ужо ў заходняй нямецчыне выпадкова пазнаў чалавека былого обер-афіцера СД, які спрычыніўся да забойства вядомого беларускага ксенза. Все адбывалася ўжо ў 61 годзе. Гэты літоец падаў заяву ў суд і суд разглядаў гэту справу. Знайшоўся яшчэ адзін сведка, малодшы афіцарскі чын, які быў непасрэдным удзельнікам гэтага забойства, які пацвердзіў, што у адзін з снежаньскіх дней 42 года да Кадлеўскага пад'ехалі ў кватэру два афіцера СД, забралі яго, Ён яшчэ мусіў пад прымусам заехаць у касцёл, забраць касу і его выпадкова ўбачыў гэты літоўскі святар. На запад, куды едзе Гадлеўскі, тут нарачыта весела сказаў, што едзе Берлін на два тыдні. Пасля гэтага его ўжо не бачылі. Як пацвердзіў сведка, Гадлеўскага пасадзілі ў машыну і адвезлі на колькі кіламетраў ад Менску у трасцінец обер-офицер, завёўшы Гадлеўскага ў сарай, двумя стрелами з пісталету забіў яго. Тут жа чакала пахавальная каманда, якая і закапала цела святара недалёка ад гэтага сарая. Аднак нягледзячы на тое, што адбыўся суд, гэтая справа ў нас стала вядомая выпадкова. Міжволі падумаеш, што акалічнасці і іншых падобных нераскрытых забойстваў недзе побач. Дастаткова толькі выявіць цікавасць. Проста можна дзівіцца, як вось стала вядома акалічнасці справы Гадлеўскага. Скоплінца это бундысархіў э, Нмецчыны, по домове э, с белорусскими архивами суды поступили справы часов войны. И есть штатный перекладчик у архиве, який поступово и перекладал эти э, справы на российскую мову, немецкую. Справа Гадлевского поступила недзе в початку 90-х. Было действие перекладено может, в 95-96 годе. И только зараз, в этом годе, выпадково, архивисту трапились на очи эти э, аркуши аркуши судовой справы по забойству свитера. Просто можно дивиться недбайности нашей. Например, в Немеччине в той час были иммигранты наши. И никто не ведал про эту справу, про судовую справу по забойству Винсента Гадлеского. Может, она еще и тут у Минску пролежала бы 10 годов, и никто бы не ведал. Словом, наявность материалов еще не гарантует раскрытия гучной справы. І тут усё залежыць ад выпадку. Я думаю, што калі браць савецкія архівы, то там цяжка знайсці следы па гэтых справах, Таму што ніякіх пісьмовых загадаў, ніякая дакументацыя па гэтаму не велася. Звычайна вусны загад на забойства таго ці іншого чалавека. Акалічнасці могуць быць у немцаў. Менавіта там можна знайсці нейкія акалічнасці забойствам і гляковскага іншых каталіцкіх святароў таго часу так якія дагэтуль не раскрыты а ці хтосьці з беларускіх навукоўцаў працуе ў нямецкіх архівах сёння смешна вось калі взять сталае пакаленне і вельмі паважаных гісторыкаў архівістаў які займаецца перыядам другой сусветнай вайны перыядам рэпрэсіяў акупацыйнага рэжыму у беларусі Яны нават не валодаюць належнай ступені нямецкай мовай, каб распрацоўваць гэты пласт нямецкіх архіўных дакументаў. А яны карыстаюцца адзін вузкім фондзікам, які перакладзены ў нацыянальным архіве э, Беларусіі на расійскую мову. І ўсе свае навуковыя працы кампілююць менавіта на гэтых матэрыялах, якія складаюць можа десятую частку всего архіўнага фонда, які трапіў зараз скопінца ў Беларусь. Гісторык Уладзімир Ляхоўскі кажа пра адсутнасць у Беларусі гістарычнай школы, што да перыяду мінулай вайны, а таксама пра непадрыхтаванасць даследнікаў таго часу. Падобна, што тое самае сёння можна сказаць і пра вывучэнне савецкага перыяду і пра гісторыю апошняга дзесяцігоддзя, таксама адзначаную знікненнем вядомых людзей. Вы слухаеце радыё свабода. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Варта сказаць, што тэма брутальнага знішчэння чалавека, пасля якога не застаецца ані следу, адлюстраваная і ў беларускай літаратуры. Найперш маю на ўвазе творы Васіля быкава ягоную знакамітую аблаву. Тут матыў не тое, што пакоры, але абсалютная бяссільнасці чалавека перад наступом нялюдскай дзяржаўныя машыны. Перачытваючы фінал твора, дзе камсамолец міколка кіруе аблавай на ўласнага загнанага ў бахну бацьку і зноў перажываючы гэтую абсурдную квазінялюдскую сітуацыю, я спрабаваў думаць пра пачуцці сённяшніх ахвяраў, выкрадзеных і, можа быць, забітых, а таксама пра ўнутраныя матывацыі іхных выкрадальнікаў і забойцаў. І выглядала, што быкаў тады у 88 годзе выпісаў у аблаве і іх. Thank you. Людцы, завошта вы так? гучала ў ім нутраным роспачным шэптам. Што я зрабіў кепскае вам, што малатарню, Дык тады ж дзякавалі па шчырасці, здаецца. Ці ж я хацеў каму кепскага, ці сабе многа ўзяў, Я ж аддаў усё вам, бярыце. Толькі завошта ж мяне так люта. Людцы, адумайцеся. Аднак ніхто не адумваўся. Яго гналі, як гоняць воўка на адмысловым паляванні. А ён усё чакаў, што нехта там стане і скажа: «Пстойце, братцы, што ж гэта мы не стаў, не сказаў і яго гналі далей. скончыўся змрочны ельнік і за кустоўем лазняку ушчыналася дрыгвяністая імшарына. Ён, аднак не спыняўся. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лес усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым перавітым карэннем доле. Хутка аднак дол знік пад нагамі. знянацку хведар шуснуў з галавою ў густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, згубіўшы з галавы шапку. Каб не захлынуцца канчаткова, ухапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася на паверхню. Не, ужо не вылязу, з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, выдаючы целам застаялую раску на твані. Яго тут трохі хавалі ад берага купіны і лазняк. А галоўнае тыя на беразе, мабыць, не надта імкнуліся ў багну. Можа быць, ведалі, што дна ў ёй няма. І ён гэта ведаў, колькі разоў бывала са страхам глядзеў здаля на лазняковы прасцяг бяздонныя багны, якую ўсаўжды акуратна абыходзіла жывёла. Цяпер ён сядзеў у ёй. І, мусіць, шляху назад не было. Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог. Ты не надта і хацеў. Ён толькі марудзіў. Дарма, аднак марудзіў. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. Бедны міколка, што ён перажывае цяпер. Пэўна, што не па сваёй волі ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік, бо, мабыць жа ёсць і над ім начальнік і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць злавіўшы учыніць допыт над бацькам. І сын змушаны яго катаваць. Божа, нашто ты стварыў тады белы свет. Хедар інстынктыўна хлябнуў болей паветра, на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны, Ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы і ўсё пагасло ў вачах. Нядадзена было ціха жыць, ды хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і скуп'я, ды так і не знайшлі багна спрадвеку умела хаваць свае таямніцы. Прачытаўшы гэтыя быкаўскія радкі, я спрабаваў думаць пра пачуцці сённяшніх ахвяраў, выкрадзеных і, можа быць, забітых, а таксама пра ўнутраныя матывацыі іхных выкрадальнікаў і забойцаў. У душе ахвяраў разуменне поўнае безвыходнасці і ўся роспач ад несправядлівасці гэтага свету, нібы лінзаю сабраны ў адну кропку агонь. У крыві загоншчыкаў толькі адреналін, зусім жывёльная неразумная эмоцыя. Каторы раз адчулася, што адно толькі выразнае прачытанне быкаўскага твору дзе-небудзь у школе магло б неяк паўплываць на паводзіны гаспадароў сітуацыі ў дарослым веку будь яны дарэшты абазлёныя ці нават азвярэлыя самая крупіца хоць бы якога ўсведамлення магла б падкарэктаваць хаду падзеяў не верыцца што літаратура зусім не ўплывае на жыццё просто ўплыў яе схіляе да незаўважнай нармальнасці а заўважаецца як правіла ненармальная ды анамальная вы слухаеце радыё свабода у эфіры аўтарская перадача сергея дубаўца вострая брама вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў аднак вернемся до да нашых дакументальных нераскрытых справаў у паспаліты чалавек можа і абурыцца нават маўляў урэшце што такое забойство 80гадовага габрэя пена перад абсалютна законным забойствам мільёнаў ягоных суграмадзянаў у тыя самыя тридцатые гады або перад генацыдам мільёнаў ягоных супляменнікаў у часе вайны Што такое забойствы гадлеўскага івановскага у параўнанні з гібеллю кожнага чацвёртага беларуса Няўжо мусіць быць даследаваная кожная такая смерць? А чаму тады не кожная смерць у 19, у 18, нават у дзясятым стагоддзі? Дзе межы і крытэрый важнасці той ці іншай справы? З іншага боку, не даследуючы гэтыя непакараныя забойствы, хіба мы не дапускаем магчымасць новых, На маю думку, крытэрыям, калі не ацэнкі дык цікавасці да такіх эпізодаў гісторыі мусіла быць зусім пэўная неабыякавасць да той ці іншай асобы. У такім выпадку тысячы і мільёны трагедыяў не ператвараюцца ў халодную статыстыку. Урэшце ніводзін канкрэтны чалавек, які стаўся ахвярай забойцаў, не вінаваты ў тым, што ён аказаўся адным з мільёнаў. Неістотна, калі чалавек жыў у якую эпоху, ягоная сітуацыя робіцца прадметам даследавання, а ягоныя забойцы ўрэшце выкрываюцца тады, калі гэта становіцца цікава канкрэтнаму даследніку. І адпраўны пасыл такога вывучэння заўсёды ёсць і будзе толькі ў сэрцы гісторыка. І тады, калі ёсць непадробная цікавасць да таямнічага эпізоду мінуўшчыны, яна мусіць быць задаволеная і ўрэшце задавальняецца, бо нішто, як той казаў на зямлі не мінае бясследна. У выніку даследнік на змену сораму няведання атрымлівае пачуццё годнасці за ўласны род і за ўласную дасведчанасць. Тое самае адбываецца і з постацямі нацыянальнага маштабу. Толькі тут суб'ектам даследавання выступае не адзін чалавек, а многія, цэлыя гістарычныя школы. Скажам, пакуль не высветленыя абставіны гібелі янкі купалы, тое самае пачуццё сораму вярэдзіць душы даследнікаў. І гэты верад адзіны стымул зноў і зноў адпрацоўваць розныя версіі шукаць невядомыя крыніцы так будзе датуль пакуль на змену сораму не прыйдзе пачуццё годнасці гучныя справы і называюць так ад розгаласу які робіцца ім у друку на вуліцах ды ў гаворках між тым мушу прызнацца што рыхтуючы гэтую перадачу я не сустрэў аніводнага выпадку поспеху такіх метадаў это значыць каб у выніку гучнасці нейкім чынам справа была раскрытая Нават самая гучная наша справа апошніх гадоў курапаты ад розгаласу стала сімбалем нацыянальнай трагедыі, але як крымінальная справа не атрымала хоць бы якой завершанасці. Што гэта значыць? Толькі тое, што розгалас, безумоўна, патрэбны, мае на мэце тым не менш, што заўгодна, але не ўсталяванне ісціны. Ілюзія блізкая справядлівасці усяго толькі ілюзія. Можа быць, так адбываецца таму, што матывацыі розгаласу іншыя. Гэта не пачуццё сораму невядомасці канкрэтнага даследніка. Досвед жа нашай гісторыі паказвае, што толькі гэты самы сардэчны верад мог прывесці і прыводзіў у нас да высвятлення акалічнасцяў таемных выкраданняў і забойстваў. Розгалас ушчынаецца і знікае часам перабіваецца іншым розгаласам, застаются факты. Прагучала аўтарская перадача Сергея Дубаўца Вострая брама. У ёй удзельнічаў гісторык Уладзімир Ляхоўскі.